na dwóch o, Gardło mnie boli w chuj o, Chory idę na dwór o, To co jak lud Dawaj nam tu krypek na dwóch o, Gardło mnie boli w chuj o, Chory idę na dwór o, jak lud Trudna sytuacja tutaj jest Rano w gardle czuję krew Bo jest zima, ja chodzę gdzieś Spłacę do studia, biegłem dziś wcześniej Bolą plecy, nogi, boli kargi i łeb Tarczyce mówi proszę nie Panie doktorze, ty znasz adres Panie doktorze, proszę nie mów nie Traflu, traflu, polopiryna Traflu, traflu, prometazyna Dawaj nam tu krypek na dwóch uh. Gardło mnie boli w chuj uh. Chory idę na dwór uh. Spocony jak ludia Dawaj nam tu krypek na dwóch uh. Gardło mnie boli w chuj uh. Chory idę na dwór uh. Spocony jak ludia Boli mnie gardło jak nie wiem Zjadłem już 7 tabletek Muszę wziąć nową receptę na jakieś mocniejsze Uuu, yeah Yeah. Ciągle palę na dworze, w taką pogodę To bardzo proste przewijać sobie głowę Czemu nie mogę tu palić w salonie? Jak numer skończę to wchodzę pod kołdrę Dawaj nam tu krypek na dwóch Gardła mnie boli w chuj Gardło mnie boli chuj Chory idę na dwór U, Spocony jak ludia Rozpięta kurtka Pod gorączkowy mód Łeb mnie na kurtka Czekam na kudry chłód To chora nutka Od chorych pojebów To hotel dwójka Jeszcze tylko nasrać Każde i kicha Może od zioła, a może od zimna A do kielicha nie zagląda Marzy się herbata zimowa do picia Kaszle i kicha, może od zioła, a może od zimna Dajcie mi łyka, wody nie teraflu, ekstra gripa Ekstra drip Mój człowiek Janek co mi leki wziął Ziem przez to gasłać jak omikron Rozpuść gripek, sprajcie jak kodeinę Dla mnie wsyp do wody to uh. Młodych gruszlik, setki tabletek do ustnych Pozwolą ulżyć Do tego nie można pić wódki Można, chyba że gorąco Jak każdy mój trak Скот, скот, скот. Давай нам тук пък на двор. Гардла мне боли в хуй. Хорите на двор. Споцоняк люди. Давай нам тук пък на двор. Гардла мне